Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, ale vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľmi nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, とオプストーリー Všetky kresťanské církvy majú jedno spoločné, a to zdielanie veľkého omylu spočívajúceho v tvrdení, že Kristus nás spasil svojim utrpením, smrťou a vzkriesením. Tvrdia, že presne takto to predpovedali písma a preto muselo dôjsť k spáse ľudstva presne týmto spôsobom, aby sa písma naplnili. Skúsme ale podrobiť toto tvrdenie dôslednej úvahe, na základe ktorej dospejeme ku skutočnosti, ktorá je diametrálne odlišná. Ak totiž nazveme veci pravými menami, Kresťanské církvy nám svojim učením nepriamo tvrdia, že Judášova zrada bola nevyhnutnosťou, že Kristovo odsúdenie židovskou velradou a potom aj Pilátom bolo taktiež nevyhnutnosťou že jeho bičovanie a ukrižovanie bolo rovnako nevyhnutnosťou, na základe ktorej mohol nakoniec vstať z mŕtvych. Tým bol svet spasený a plán stvoriteľa naplnený. My však uvažujme – aby sa všetko toto splnilo tak, ako to bolo predpovedané, židovská veľrada musela Krista uznať vinným a odsúdiť ho na smrť. Ak by sa totiž rozhodla inak a Ježiša by oslobodila, pokazila by tým predsa stvoriteľov plán spásy. To ale potom nevyhnutne znamená, že jej rozhodnutie usvedčiť Krista z viny a odsúdiť ho na smrť bolo správne. Podobne tomu bolo aj u Piláta. Z hľadiska svojej pozície rímskeho miestodržiteľa mohol Ježiša buď oslobodiť, alebo odsúdiť. On sám ho chcel oslobodiť. Tým by však narušil plán spásy. Pilátovo rozhodnutie Krista ukrežovať bolo teda správne. A rovnako správne sa šťastne rozhodol aj židovský ľud, ktorý mohol oslobodiť Krista, ale vybral si Barnabáša. Tak to bolo správne, pretože Kristovým oslobodením by sa predsa pokazil stvoriteľov plán spásy. Takto a nie inak vyzerá celá vec v tej najprísnejšej logike. Židovská veľrada teda rozhodla správne. Pilát rozhodol správne a židovský ľud sa tiež rozhodol správne. Presne takto totiž stálo v písmach, takto predpovedali proroci a tak sa to muselo stať. Ak však vyššie uvedené tvrdenie skúmame svojim najvnútornejším cítením, naše cítenie sa voči niečomu takému musí búriť. Vo svojom najhlbšom vnútri predsa jasne cítime, že veľrada správne nejednala že Pilát nerozhodol správne a že Židia nemali oslobodiť Barnabáša. Veľmi jasne cítime, že ich konanie správne nebolo. To ale potom znamená, že Kristus nemusel a nemal zomrieť, že jeho smrť bola spôsobená sériou nesprávnych rozhodnutí ľudí. No a to zas znamená, že spása sveta musí a musela spočívať v niečom inom, než v Kristovom utrpení, smrti a následnom skriesení. Stvoriteľov plán spásy predsa nemôže stáť na zločinných a nesprávnych rozhodnutiach ľudí ako na niečom, čo sa stáva nevyhnutnou súčasťou plánu spásy. To, čo pochádza od stvoriteľa, sa predsa nemôže protiviť tomu najzákladnejšiemu ľudskému cíteniu preto, čo je správne a čo nesprávne. Veď Boh je predsa spravodlivosť a láska, ktorá sa nespojuje so složincami a nepočíta s ich zvrátenými rozhodnutiami. Kristovo utrpenie a smrť boli zločinom. Bola to obyčajná vražda, ku ktorej došlo sériou nesprávnych rozhodnutí ľudí. Prostredníctvom niečoho takého svet nemohol byť spasený. Práve naopak, ľudia tým na seba uvalili vinu. Nesmiernu vinu. Spása totiž nespočíva v Kristovej smrti a jeho vzkriesení, ale v jeho slove, ktoré nám priniesol. V slove, za ktoré podstúpil nesmiernu bolesť a utrpenie. Spása spočíva v Ježišovom učení, ktoré ukazuje cestu do výšin v jeho učení, ktoré nám ukazuje, ako máme myslieť, hovoriť a konať, aby sme boli spasení. Jedine ten, kto žije podľa Kristovho slova, bude spasený. Nikto iný. Predstavme si, že by sa všetko udialo úplne inak. Že by židovský národ uznal Krista ako Mesiáša, ktorým naozaj bol, a že by ho ako Mesiáša uznala aj židovská veľrada – a urobila ho veľkňazom svojho národa. Veľkňazom povolaného židovského národa. Židovským kráľom v duchovnom slova zmysle. Predstavme si, že by Kristus prostredníctvom kňazov, ktorí by mu verne slúžili, očistil židovské učenie od všetkého skresleného a nesprávneho, od všetkých ľudských názorov a domnienok a obyčajný ľud, ktorý sa vo svojej detskej viere snažil žiť podľa doterajšieho skresleného učenia, tento ľud by svojim detským spôsobom prijal nezakalené učenie Krista a začal by sa podľa neho riadiť. Duchovný rozmach, ktorý by to muselo priniesť, by bol nevýdaný. Spolu s duchovným pokrokom by automaticky došlo aj k pozdvihnutiu hmotných pomerov čistým životom ľudí podľa čistého učenia by sa všetko stále viac rozjasňovalo. V žiarivom jase života podľa zákonov stvoriteľa obsiahnutých v Kristovom učení by všade vyrástlo šťastie, radosť, mier a porozumenie. Toto by svojou mocnou príťažlivou silou pôsobilo aj na ostatné národy. Cudzinci by sa hromadne prišli učiť a ono nové zázračné učenie by sa snažili aplikovať do života svojich vlastných národov. Svetlo a pravda by sa šírili medzi všetky národy a všetkých ľudí na zemi. Zem by sa nakoniec stala veľkou ríšou šťastia, pokoja a mieru. Ríšou jasavého a radostného života podľa zákonov stvoriteľa stala by sa pozemským odleskom rajských záhrad. Taký bol plán spásy. Veľkolepý a veľkorysý, zodpovedajúci veľkoleposti a veľkorysosti všemohúceho. Ľudská nízkosť, malosť, zrada a nečistota sa však postavili proti plánu stvoriteľa. Ľudia zámerne zavraždili jeho syna dúfajúc, že tým umlčia a zabijú aj jeho slovo. Že tým zabijú jeho učenie, v ktorého dodržiavaní sa skrýva spása spása každého jednotlivca i celého sveta. Napriek tomu Kristus, ktorý sa zjavoval svojim učeníkom ešte 40 dní po svojej smrti, im sprostredkoval odvahu, silu a odhodlanie šíriť jeho učenie medzi všetky národy zeme. Toto učenie totiž nesmelo byť porazené, pretože tým by tma definitívne zvíťazila pretože tým by ľudstvo stratilo cestu k spáse, ktorá spočíva v Kristovom slove a v živote podľa Neho. Kto teda podľa Neho žije, k tomu podriadí všetko svoje cítenie, myslenie, reč a konanie, ten kráča istou cestou k spáse. Kto si však myslí, že bol spasený Kristovým utrpením, jeho smrťou na kríži a jeho vzkriesením, ten sa veľmi míli. Ten sa rúha, pretože vražde a zbure proti stvoriteľovi sa snaží pripisovať význam, ktorý tento surový zločin proti synovi stvoriteľa nikdy nemal. Lebo Kristová smrť bola obyčajnou vraždou a nie spásou sveta. Prečo teda proroci predpovedali Ježišovo utrpenie a smrť? Preto, aby ľudí varovali – aby sa ľudia mali na veľkom pozore pred niečím takým, ako je vražda Mesiáša. Proroci o tom hovorili preto, aby sa tomu v budúcnosti zabránilo. Aby sa to v žiadnom prípade nestalo. Príjemný piatkový veľkonočný podvečer želám všetkým poslucháčom a opäť vás srdečne vítam v úvode 178. vydania relácie Cesta v zostupu. Dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorá sa javí byť jasnou, ale myslím si, že to tak veľakrát nie je. Spolu s Tomášom budeme hovoriť o sebaláske ako o možnom požehnaní alebo pasci. Verím, že naše rozprávanie opäť ponúkne niekoľko podnetov na zamyslenie a že tak bude obohacujúce a tým posilňujúce. Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Tomáš, želám vám krásny a príjemný podvečer. Vítajte. Mário, aj vám nádherný a naši posluchači nevedia, ale už to budú vedieť. Dnes je Veľký piatok, takže veľkopiatkový podvečer a dnes síce bude téma trošku iná, než, než je téma Veľkého piatku, ale verím, že svojím spôsobom tiež bude úzko spojená s hodnotami tohto dňa, takže veľmi sa teším aj na vás, aj na našich poslucháčov. Tomáš, verím tomu aj ja. Tiež sa veľmi teším, že sa smieme po nejakom čase opäť počuť a že smieme rozvíjať takto krásne a hodnotné myšlienky. No a tak, ako som už v úvode spomenul, dnes budeme hovoriť o sebaláske, o tom, či je to požehnanie alebo pásca. Takže ak dovolíte, ja vám odovzdám slovo, nech sa páči. No, ďakujem, Mário. Ja, <clears throat> ak si spomínam no, dobre, tak Eh, aj túto tému sme už, už v minulosti nejakého pohľadu otvárali. A dnes sa k nej vrátime opäť, opäť iba preto, aby sme ponúkli niekoľko hm, uhlov pohľadu alebo niekoľko dôležitých myšlienok k tejto téme a nechali našich poslucháčov samých premýšľať a samých si urobiť vlastný názor na to, Mm, ako sa k pojmu sebaláska postaviť. A skôr ako prejdeme mm, k samotnej podstate tejto témy, tak e, ja vám poviem, že ma pri, priviedlo, pri, priviedlo ma k tomu hovoriť na túto tému mnoho ľudí, ktorých som stretol, a či už osobne, alebo ktorých som počúval mm, cez, cez e, internet a uvedomil som si, ako je tento pojem veľmi často práve v dnešnej dobe vyzdvihovaný a ako je pojem e, sebalásky ponúkaný ako úplný základ e, vlastne postoja človeka k vonkajšiemu svetu aj k ostatným ľuďom. A vždy, keď sa s týmto postojom mm, stretnem, keď ho vnímam na druhých ľuďoch a mm, často na ľuďoch, ktorých si mm, pre mnohé veci veľmi vážim, tak si uvedomujem, že vždy, vždy mi niečo začne <clears throat> ako keby <laughs> trhať uši, alebo vždy, vždy, vždy vnímam za tým niečo také veľmi zvláštne, uh, možno až, až nebezpečné. A a ja som sa kvôli tomuto rozhodol, že mm, otvoríme tému seba lásky, aby sme si nasvietili tento postoj, tento pohľad, opäť, opäť z viacerých uhlov pohľadu a ja za seba um, vám môžem povedať, že na to pozerám uh, z pohľadu um, možno 30-ročných uh, eh, skúseností na svojich duchovných cestách, či už v pozícii človeka, ktorý bol vychovávaný v kresťanskej viere a rovnako z pozície človeka, ktorý bol v ezoterickej sfére dlhé roky doma. Mám za sebou mnohé, mnohé ezoterické festivály, festivály zdravia, zdravé výživy, ezoterické festivály anielského typu a rôzne iné. A to, čo vám dnes sa budem snažiť povedať, berte ako pohľad v ktorom sa snažím zohľadniť uh, oba tieto svety, v ktorých som svojím spôsobom nejaký čas žil. Takže Mário, neviem, ako vy vnímate ako môj e, spolutvorca relácie a zároveň ako moderátor pojem seba láska. Skúste, ako vy vnímate tento pojem sám za seba v vašom okolí. E, no, Tomáš, neviem, či budem vedieť povedať, ako vnímam ako vo svojom okolí, ale skúsim povedať, ako vnímam ja osobne. Mm, možno sa prikláňam k takému názoru, že je to istá schopnosť nahliadať na samého seba mm, akoby tým pravým citom lásky. To znamená, že človek akoby najprv potrebuje spoznať lásku ako takú, respektíve troška spoznávať jej takú pravú podstatu a až následne potom akoby ehm, hľadieť na seba. Možno, možno najčastejšie sa stretávam s tým, že človek v sebe akoby vnútorne nemá oživený tento pojem a používa istý druh náhrady potom, ktorý akoby nazýva seba láskou. Myslím si, že to najväčšie úskalie v dnešnej dobe spočíva v tom, že spoznávať lásku v jej pravej podstate dokážeme len tým duchom a vzhľadom k tomu, že sme vnútorne troška tak akoby mm, strnulí, tak e, mm, väčšinou používame tú náhradu vysvetlenia tohto pojmu troška tak racionálne a vlastne my sa dosť míňame účinku. Hej, že pochopiť tento pojem znamená mať ako keby oživené svoje vnútro a čím viac ho máme oživené, tak tým sa nám darí akoby do väčšej hĺbky prenikať do tohto pojmu. A mm, má ako keby dnes to nie je až také bežné. No tak ako vravíte, že nie je ťažké, nie, nie je ľahké sa k tomu vyjadriť. Ja tiež vám viac menej budem hovoriť nejaké také svoje vnútorné záchvevy alebo v hnemi a, a tiež si myslím, že bude len veľmi ťažké vyjadriť to, čo chcem povedať, preto aj prosím našich poslucháčov, aby sa, sa nechytali na jednotlivé slova a vety, ale aby sa snažili úplne z hĺbky pochopiť podstatu toho, čo, čo chceme povedať. Mm, Mário, ja som si všimol, že um, veľmi často uh, Eh, vyzdvihujú pojem sebalásky ľudia, ktorí v minulosti prežili nejaké životné <clears throat> sklamanie. Eh, či už vo, v partnerskom vzťahu, alebo vo vzťahu k vlastným deťom, alebo rodičom, kedy sa títo ľudia darovali hm, možno z toho svojho uhla pohľadu viac, než bolo zdravé, takže úplne zabudli na seba, na svoju vlastnú životnú cestu, na svoje vlastné hm, životné potreby, že úplne potlačili do úzadia seba samých len preto, aby hm, vlastne poslúžili svojmu okoliu. Čiže ako vravím, Hm, poslúžili na pracovisku svojmu zamestnávateľovi, poslúžili hm, svojim deťom takže im sa snažili pomôcť za každú cenu rodičom a tak ďalej. A nakoniec títo ľudia, nakoniec asi hm, každý z nás nejakou mierou patríme k ním, ale títo ľudia nakoniec eh, došli k postoju, k názoru, k presvedčeniu, že Mm, pri takomto dávaní úplne e, zabudli na seba a potlačili seba, takže mm, nakoniec mm, sa cítili byť zneužití, využití, že nakoniec možno, že pocítili duševnú újmu, možno pocítili až zdravotné problémy, možno, že až, až materiálne dopady negatívne. No a naplnili sa na nich slova <clears throat> za dobrotu náš obrotu. Že vlastne takýto, e, takéto seba darovanie v nich vytvorilo postoj, že mm, robili niečo zlé a že mali teda predovšetkým na prvom mieste pozerať sami na seba, na svoj komfort, bezpečie, svoje zdravie, alebo keby na to dbali, tak by hm, sa vyhli utrpeniu, vyhoreniu a mohli by takýmto spôsobom pomáhať nielen chvíľu, ale mohli by pomáhať teda hm, v podstate neobmedzenie dlho. Takže ich záver z takéto životnej skúsenosti je taký, že <clears throat> na budúce už budeme dbať predovšetkým na seba a keď budeme mať naše nejaké životné e, potreby naplnené a budeme sa cítiť dostatočne bezpeční a spokojní, tak potom mm, budeme pomáhať ďalej. No a ja práve v tomto postoji vidím niečo veľmi nebezpečné, taký, taký e, čertov chvostík, ktorý <clears throat> trčí spoza zakasaného opasku <laughs> že a ten čertov chvostík je nebezpečný práve preto, že tento postoj nie je v podstate nesprávny alebo zlý, ale neuchopuje, neuchopuje e, podstatu života a pohľad na život správne. no a <clears throat> ja vám skúsim vysvetliť, vysvetliť prečo. No, predovšetkým, predovšetkým preto, že tento postoj vyplýva mm, zo, zo životného sklamania, z bolestných skúseností, z toho nesprávneho spôsobu dávania a darovania. Ale je ešte niečo iné, než, než je, je jednostranné rozdávanie sa na vonok a je ešte niečo iné, než dbanie na seba a to je, že že odvodzujem svoj vzťah k sebe samému, k zmyslu života, pre ktorý žijem. Alebo nazvime to k pravde, alebo k hodnotám, ktoré ma presahujú. To je proste tretí e, spôsob e, vytvorenia si vzťahu k sebe samému. že, že nie sú iba tie dva, že buď všetko dávam na vonok, a potom som úplne zneužitý, alebo uprednostňujem seba ako, ako toto, ten úplný základ všetkého, alebo keď ja som spokojný, potom všetko funguje, ale ešte ten tretí spôsob, ktorý, ktorý prináša um, medzi tieto dve polarity uh, ten, ten rozhodujúci lúč múdrosti alebo proste mm, skutočnej hodnoty. A to je to, že svoj vzťah, opakujem sa, odvodzu, k sebe samému a k okoliu odvodzujem k naplneniu poslania, pre ktoré som sa tu na zem narodil. A osvojiť si tento postoj e, je niečo nesmierne dôležité, pretože vtedy chápem, že ak e, chcem naplniť svoje životné poslanie, tak sa nemôžem nejako jednostranne a hlúpo rozhadzovať a rozdávať tak, že sa nechám zneužívať, ale naplniť svoje životné poslanie znamená tiež neuprednostňovať seba a svoje blaho na prvé miesto, pretože ak si uvedomíme, že všetky veľké hodnoty, ktoré vznikli, vďaka ktorým my dnes žijeme, máme svoj štát, máme istoty, ktoré máme, vznikli preto, že tu boli ľudia, ktorí, ktorí hm, mali práve na prvom mieste vlastne poslanie, pre ktoré žili, zmysel života. Čiže nenechali sa jednostranne zneužívať, ale zároveň seba nepovýšili na najväčšie miesto a vedeli sa obetovať seba, svoj komfort, svoje ja, svoje vedeli obetovať pre tú danú hodnotu, ktorú považovali za dôležitejšiu, než sú oni samotní. A práve táto vyššia hodnota, pre ktorú, ktorú vlastne museli dopredu spoznať, ktorú museli sa pre ňu rozplameniť, je hodnotou, ktorá je vlastne hlavným e, stredobodom ich života, ich bytia. Podľa vlastne toho potom odvodzujú vzťah k sebe. Čiže, čiže oni prirodzene e, kto má toto vo svojom srdci, vo svojom vnútri, tak ten človek prirodzene vie, že sa nemôže len tak rozdávať a ľahko vážne si ničiť život, zdravie a psychiku a rovnako a svoj čas niekde rozhadzovať ale rovnako vie, že nemôže ani seba uprednostniť na najväčšie miesto, pretože niekedy je nevyhnutné obetovať aj seba, obetovať, dajme tomu, čiastočne, niekedy krátkodobo, niekedy dlhodobo aj svoje pohodlie, svoj komfort a niekedy aj svoje zdravie pre niečo, čo viem, že mne možno, že zničí pozemský život, ale čo ma naplňa do tej miery, že aj keď oň prídem, tak viem, že bojujem za niečo, alebo môjim životom hájim niečo, e, z čoho budú žiť potom generácie, ktoré prídu po mne. A toto je nesmierne dôležité a myslím si, že to proste chýba obidvom tým pohľadom, čiže aj tomu pohľadu, kde sa hlúpo rozhadzujem a rozdávam a rovnako tento pohľad chýba aj vtedy, ak si seba strážim ako zlaté teliatko, na ktoré nedám dopustiť, len aby som sa ja nedostal do nejakého nekomfortu a mohol v láske dávať, pretože <clears throat> ja za tým vnímam iba určitú veľmi skrytú, ezoterickú a veľmi nebezpečnú formu sebestrednosti, ktorá vyplýva nie z múdrosti, ale zo zranenia, pretože skutočne drvivá väčšina ľudí, s ktorými som sa stretol a ktorí e, stále opakujú pojem sebaláska, stále vyzdvihujú, ako sa máme milovať, tak sú to ľudia, buď ženy, ktoré boli mm, opakovane alebo hlboko zranené vo vzťahoch k mužom. E, boli to e, rodičia, ktorí sa nezdravo rozdali deťom a, alebo rodičom a tak ďalej a, a tak vlastne došli k opačnému extrémnemu pohľadu, ktorý je ale rovnako nesprávny ako ten prvý. A dôkazom toho je, že pre mňa osobne je dôkazom toho, že títo ľudia nerozprávajú z múdrosti, že stále vždy, keď môžu, tak, tak vlastne vyzdvihujú tú potrebu sebalásky ako základu všetkého a vy vidíte, že keď to niekto vyzdvihuje stále a dookola, takže pravdepodobne má zranené vnútro. Ale zo zranenia nikdy nevyplývajú tie správne životné postoje. Správne postoje vyplývajú z toho, že mm, človek sa oslobodí a vytvorí si vzťah k sebe samému mm, vo vzťahu k zmyslu života, pre ktorý žije a môžeme to nazvať znešenie k pravde alebo k Bohu, zkrátka k väčšným hodnotám, na, z ktorých povstala mm, civilizácia, na to, vlastne hodnotách, ktoré vytvorili všetko pekné, vlastne vďaka čomu aj my dnes môžeme žiť tak, ako žijeme. No a <clears throat> chcel by som vidieť, že dnes je teda Veľký piatok, hovoríme o Ježišovi, ktorý priniesol hodnoty, za ktoré vlastne Mm, položil život, že on, on išiel na kríž zomrieť, aby stvrdil hodnotu toho, čo prinášal, aby mm, sa nezachoval ako zbabelec, ktorý hovorí o svojich hodnotách a nakoniec súvne a utečie. Išiel kvôli týmto hodnotám na smrť, na kríž a a on keby mal ten pojem ezoterickej povrchnej sebelásky na prvom mieste, tak si povie, no čo ja mám čo ľuďom hovorí. Ja keď sa budem mať dobré, keď budem mať napapané brúško a budem najedený a budem sa mať, tak potom pôjdem rozprávať ľuďom, ako sa majú mať radi. No. A, ale, ale v skutočnosti on vedel, a to sa aj stalo, že keď hm, s pravdou, ktorú hlásal, hm, začal oslabovať systém, ktorý, či už náboženský alebo politický, ktorý manipuloval ľuďmi, tak on sa, on sa proste dostal do situácie, kedy nemohol uprednostniť seba a, a, a rozprávať tú pravdu tak jemňučko, tak mierňučko, tak príjemne. Proste hm, musel ju pomenovať taká, aká je a aj napriek tomu, že sa dostal do rozkolu. A práve preto, že on vzťah k sebe odvodzoval vo vzťahu k pravde, ktorú prinášal, tak vedel, že nemôže cúvnuť do zóny svojho komfortu, kde sa bude pozerať na seba, na to, či sa cíti dnes dobre, príjemne, či dnes môže ísť medzi ľudí, ale že musí ísť a, a keď je potrebné, tak sa dostať do nepriazne a do, alebo dokonca až také nepriazne, že položí svoj život. A vďaka tomu sa, sa svet začal odvíjať úplne inými cestami, než to bolo dovtedy, pretože nehovoríme to, to cirkevníctvo povrchné, ale tá skutočná podstata Ježišovho učenia skutočne zušlachtila a zmenila svet k lepšiemu a ak ho nezmenila, tak ho môže zmeniť, pretože to, o čom Ježiš hovoril, ten potenciál má. Ale to môžeme hovoriť aj o iných ľuďoch, ako boli napríklad zakladatelia našich národov, slovenského, českého, že keby ste prišli za, ja neviem, prezidentom Masarykom, alebo prišli za Štefánikom, alebo ešte predtým za Štúrom. A mm, povedali, že viete čo, pán Štúr, že vy sa, vy sa nejako nemáte rád asi, alebo niečo, lebo vy takto sa tu nasadzujete svoj život, ešte ani partnerku nemáte kvôli tomu, že aby, vznikol, aby sa slovenský národ oslobodil. Že vy majte sa viacej rád, vytvorte si vzťah k sebe, príjmite sa. Hej, že, že, alebo ja neviem, keby prišiel za Eh, ako som už spomenul, no, za takým eh, tým Masarykom, ktorý sa nemohol vrátiť do svojej domoviny zo zahraničia ku vlastnej žene, ktorá už bola duševne chorá, ktorú sa nemohol postarať len preto, že bojoval za, za, za vznik eh, Československého štátu tak neviem si predstaviť, ako by, ako by človek, ktorý má na perách tú, tú lacnú podobu eh, sebelásky, zdôvodňoval takéto, eh, takýmto ľuďom svoje postoje. Eh, či by nevypadal tak trochu smiešne. Ale zaujímavé je, že, je, že aj dnes ľudia rozprávajú o tejto takejto plítkej forme sebelásky a zároveň hovoria, že sú hrdí Česi, hrdí Slováci. A to sa úplne vylúčuje, pretože ak, by, ak sú hrdí na to, že sú Slováci, Česi a neviem akí iní, tak si musia uvedomiť, že pojem sebeláska v tomto poňatí nepasuje, lebo tí, ktorí založili ten štát, tie národy, tie štáty, na ktoré sú hrdí, tak to boli ľudia, ktorí ako ďaleko presiahli úroveň sebelásky. Proste oni sa obetovali. Obetovali. Takže toto je nesmierne dôležité si v tejto dobe e, uvedomiť a dbať e, na to, pretože, pretože vzťah e, k svojmu životnému poslaniu, tomu najvyššiemu, alebo nazvime to ešte raz vzťah k pravde, vzťah k tomu, čo nás presahuje, čo si vážime viac než seba, je základom k, to, k tomu najzdravšiemu vzťahu k sebe samému. Pretože kto toto má, tak sa vyhne aj tomu, aby sa ľahko vážne rozdával, ale vyhne sa aj tomu, aby si zo seba urobil zlaté tela. A presne vie, kedy je pre tú najvyššiu vec potrebné chrániť si sám seba, svoje zdravie, svoj, svoj, svoje duševné, fyzické zdravie, ale zároveň presne vie, kedy je potrebné obetovať seba pre tú vyššiu vec. A toto je kľúčový kameň, mm, mm, ktorý by som rád touto reláciou odoznal na ďalšie premýšľanie našim poslucháčom, pretože, e, pretože ak nakoniec človek nemá poznanie svojho vyššieho poslania, svojho zmyslu života, nemá v sebe poňatie o seba presahujúcich hodnotách alebo o Bohu, v tomto najvyššom zmysle, tak taký človek ani nebude môcť pochopiť to, o čom rozprávame, pretože mu zostane iba, iba lavírovanie medzi tými dvoma stranami, tými dvoma extrémnymi polohami, že, že len si strážiť, aby som ne, ne, ako nedával viac, než môžem, lebo ja musím byť v pohode, aby som ja mohol dávať druhý. Hej, že, často ľudia, ktorí sa obetujú, ktorí sú obetou vyčerpaní alebo pôsobia niekedy až unavene, ale sú vyčerpaní a unavení bojom za nás, za, za, za ten náš smrteľný spánok a my sa im pozrieme do očí a povieme, viete čo, e, zapálte si sviečku, pomeditujte si, majte sa radi. Vlastne my týmto prorokom, týmto našim pomocníkom takto vlastne plujeme do tváre a to, a to pod zámienkou veľkého duchovného osvietenia o tom, čo všetko sme pochopili o seba láske. Takže toto je veľmi dôležité pochopiť a ja si myslím, že je veľmi úzko spojené s týmto uhlom poňatia, takýmto tým sebaláskovým, tým plítko sebaláskovým, Áno, hovorím stále plítko, lebo zdravý vzťah k sebe je základom, ale ako opakujem, vzťah, ktorý nezbožňuje seba, ale ktorý vyplýva z, posl- z poznania z vyššieho zmyslu môjho života. Tak keď toto nemám a som iba ten se- sebeláskový taký mm, proste člo- tak s tým je spojených, e, s týmto stupňom vnímania života je spojených veľmi veľa nebezpečenstiev. Že ja som sa stretol, poviem vám dva príklady za poslednú dobu, že teda teraz budem kritický na okolie, ale okolie by právo mohlo byť kritické na mňa, lebo ja zase možno v úplne iných a možno vážnejších veciach robím svoje chyby, ktoré nevidím a ktoré rád chcem spoznať. Ale poviem vám, čo je veľmi nebezpečné z tohoto mm, takého takého duchovne komerčného pohľadu, takého z pohľadu tej lacnej ezoteriky, že bol som na koncerte jedného, jedného hudobníka, pesničkára, ktorého som mimochodom asi no nepreháňam, ale dobrých 20 rokov nevidel mm, ako naživo. No a veľmi, veľmi dobre sa vypracoval po tej technickej stránke aj fakt, akože dobrý bol. Nechcem menovať. No ale mm, potom, potom tak hovorí, že v takom naladení, že tak mm, tam bosí, hej, on tak si tam takto. No a vraví, že, že, no, že on sa tak prechádza po meste a povie si, čo sa budem trápiť e, okolím a bolestiami sveta. Že ja som tu a teraz, tento okamih prítomnosti a ja otvorím ruky k nebu a cítim spojenie s, so mírom a som šťastný a viem, že žijem v pravde. Hej? A to sú presne tie, tie e, výhonky zla, ktoré vyplývajú z toho, úplne, z toho ezoterického nepochopenia života. No, lebo to znie opäť veľmi múdro, veľmi vznešenie, že človek dojde až, až k takejto múdrosti, že on už sa o nič iné nestará, len, len, len rozpriahne ruky a v prítomnosti si uvedomuje, že on nič nemusí riešiť, iba byť. Ale, ale to, to, to je samozrejme veľká vec, ale druhá vec, že my žijeme aj v tomto svete, a napríklad mm, rozpredávajú nám pôdu pod nohami, predávajú nám vodné zdroje do zahraničia, chcú nám tu postaviť veterné elektrárne. A, a teraz e, keď sa tohoto človeka opýtate, no, no dobre, veď to je veľká vec, že tak dokážete, alebo dokážeš takto rozpriahnuť ruky, tešiť sa z prítomnosti, ale si uvedom, že ak, ak, nezačneš, ak sa nezobudíš a nezačneš niečo aj navonok robiť, tak e, zajtra nebudeš mať kde rozpriahnuť ruky, lebo budeš e, v rezervácii zavretý a budeš robiť na e, zahraničných pánov, ktorí budú rozhodovať o tom, či budeš mať čo piť a čo budeš mať čo jesť. Čiže dneska ešte môžeš prežívať toto tak takto, ale zajtra to môže byť celé naopak. A čo budeš potom robiť? Čo, čo budeš potom robiť? A ja mu poviem, no ale ja nemám ten dosah na to, ja nemám, ja proste toto je to, čo môžem. No a potom je otázka, a už si začal niečo robiť, už si sa kontaktoval s niekým, kto má dosah, už si sa stretol s nejakými priateľmi, s ktorými môžeš zabojovať. A zistíte, že nie, že keď človek ani nemá chuť, ani potrebu, jednoducho jemu stačí toto. No, takže to, to, to je pekné, kým sa to dá, ale ak, ak zostaneme na tejto úrovni, tak jedného dňa budeme tie ruky rozpažovať vo, vo väzení. No a to je presne zase tá stránka toho istého uhla pohľadu, ako som už spomínal, tú sebalásku, že ona vie veľmi ublížiť, že ona proste človeka uspí takým, takým lacným pohľadom, a presne ten pohľad je daný tým, že, že je nebezpečný, lebo samozrejme, že žiť v prítomnosti je základ, že vedieť sa rozpriahnuť smerom nahor je základ všetkého, ale to neznamená, že pri tom musí zostať. To neznamená, že my nemáme povinnosť pracovať aj smerom na vonok pre spoločnosť, pre svet, starať sa aspoň o to, čo môžeme ovplyvniť. A my môžeme ovplyvniť podstatne viac, keď sa dokážeme spojiť, spolupracovať, komunikovať, ale to nám na tej ezoterickej úrovni už často nedochádza, lebo nám, nám stačí, že sme, žijeme šťastní v prítomnosti, ako také veľké bosé deti. A iný pohľad, ktorý je s týmto spojený, že tiež poznám človeka, ktorý, ktorý, uh, ktorý tak keby začal pozerať na život, že, že veď sa zabávajme, skúšajme, robme hlúposti, robme, robme bláznostva. Hej, že znie to tak veľmi krásne, že, že veď život je tu a teraz, že, že nebojme sa robiť bláznostva. A je to krásne, ale skutočnosť je taká, že tie bláznostvá nás niekedy výjdu veľmi draho, pretože my na tom prvom mieste by sme mali mať otázku, či našimi bláznostvami neubližujeme druhým, e, či našimi bláznostvami nezraňujeme niekoho lebo človek niekedy to bláznostvo pojme tak, že mm, na čo má byť verný manželke, veď v ezoterických kruhoch mi poradili, že treba prejsť všelijakými životnými lekciami a na čo byť verný jednej manželke, veď môžeme vyskúšať aj takú, aj onakú ženu, aj takú skúsenosť, veď všetci sme jedno, všetci sme jednota mm, všetci, tak, taký je život, také je bytie, treba to skúšať a, a je to prírodzené. a v tom je náš duchovný vývoj. A, a keď takéhoto človeka podporuje jeho takéto ezoterické okolie, že len si, len si uží, len sa neboj sa hráť so životom, tak nemusí vidieť, že môže veľmi ublížiť niekomu. A to sú potom vážne veci, ktoré my si môžeme myslieť, že oni nemajú dopad na našu budúcnosť, lebo si povieme, že všetko príjmame, každému odpúšťame. Ale ak, ak skutočne nebojujeme o, o naše vzťahy, aj napríklad manželské, a, a zraňujeme potom tým okolie, naše deti a, a hlavne tým, že, že by sme mohli vytvoriť krásny, dlhodobý, možno väčší vzťah, keď sa o toto všetko oberieme tým, že máme taký, taký ľahkovážny povrchný pohľad, tak v skutočnosti uh, si pripravujeme bolestný osud, aj keď sa nám zdá, že sme všetko odpustili a všetko prijali. Takže ja vlastne týmto všetkým, mm, jednak tým pojmom sebaláska, lebo to s tým súvisí. Teraz som, Mario, ponúkol aj tie dva nejaké ako keby iné pohľady na život, ale oni, verte, veľmi úzko súvisia, lebo vychádzajú z nejakého jednotného, jednotného problému. A to neznamená teda, že, e, že takýto človek musí väčšine žiť s jedno, ak je to muž, s jednou ženou alebo naopak. Naozaj sú vzťahy, ktoré sa nedajú udržať a nemá zmysel o ne bojovať za každú cenu, ale potom je dôležité, aby sa to rozdelenie proste neudialo na vlne toho, že a robme bláznostva, skúšajme. Hej. Že proste keď sa to naozaj stane z takých závažných a opodstatnených pohnútok, tak často to zistíte, že ten človek uh, o tom proste nerozpráva takto, alebo že je za tým nejaká iná hĺbka, taká posvetná vážnosť, hĺbka, ktorá, ktorá dáva tušiť, že ten človek skutočne vie, čo robí. Takže, <clears throat> Mário, aj vy, milí poslucháči, ja dnes som taký kritický, trochu taký negatívny, ale e, nehnevajte sa na mňa, pretože uh, ja sa naozaj snažím týmto e, zavolať a zvolať do sveta, vykričať do sveta niečo veľmi dôležité, pretože, pretože opakujem, že najpravdivejší vzťah k sebe samému si nevytvárame láskou k sebe, ale vytvárame si ho láskou k pravde a k, pos, k, k tomu po, k posolstvu alebo poslaniu, pre ktoré žijeme. A toto je základ si uvedomiť a neprenášať do tohoto pohľadu svoje zranenia z minulosti, z manželstva, z výchovy detí zo vzťahu k rodičom, ale vytvoriť si tento vzťah a vedieť, kedy, a to nám samo napovie, kedy je zbytočne sa obetovať a ničiť seba a kedy je naopak obeta a ničenie seba posvetnou, posvetným chlebom pre budúcnosť a pre ďalšie generácie. A toto je nesmierne dôležité premeditovať, e, precítiť, premyslieť a, a zobudiť sa z toho sna, v ktorom spíme. Takže Mário, takýto dlhý monolog. No, ďakujem, že ste vydržali. No Tomáš, ja vás veľmi dôkladne počúvam a snažím sa to celé tak uchopiť. E, no Tomáš, vedeli by ste povedať ešte nejaký taký konkrétnejší, úplne jednoduchý príklad, e, napríklad v nejakú takej, ja neviem, životnej situácie, alebo ja to, e, že je pravdou, že človek, ktorý, ktorému sa to podarí správne uchopiť, tak napríklad nemôže v živote prísť e, za dobrotu na žobrotu. No Mário, práve, že nemôže prísť... No, e, toto sa pýtam, no. že či ne, podľa, no. ako, ak tomu správne rozumiem a ako to vnímam, tak jednoducho človek, ktorý je v tomto, nazvem to, dobre zorientovaný, tak jednoducho nemôže v živote prísť za dobrotu na, na žobrotu, pretože vždy bude vedieť e, veľmi akoby správne vnímať, kedy čo a kedy nie. No, no jasné, že nemôže prísť na žobrotu v tom zmysle, že by sa cítil ako zneužitý hlupák, ale to neznamená, že nemôže aj trpieť pre to, čo považuje, že je dôležité a správne. Že ja vám poviem napríklad, že No dajme príklad. No, no tak, ale dúfam, že ma aspoň trošku chápete. Že, ale ja, ja, že, snažím že, sa... Že, že mal som niekoho, kto mi, kto mi začal, dajme tomu aj v noci, vyvolávať, že má ťažkosti, problémy a takto. No a lebo fakt, akože ja som mu aj roky pomáhal, aj som sa snažil a teraz ja som zistil, že on mi už volá normálne aj 4 krát za noc. Hej, že, a ja idem a on mi povie, že túto mi posunie, ja neviem, 5 cm eh, misku s čokoládou alebo čo, hej, hoci čo. A ja som najprv takto chodil aj, aj raz, dva, tri, štyri krát za noc a potom som si uvedomil, že on už si tak zvykol, že už ma tým začína vlastne využívať a že ja tam prídem a eh, že už mu vlastne ani nič nemusím pomôcť, už on, on len si zvykol, že ja mu tam budem chodiť. A teraz keby som ja bol taký ten, ten že ja som to potom prekúkol a som si povedal, ale nie, ja teraz musím byť prísny a povedať, ujo už dosť. Hej, normálne prísne ako na dieťa, ujo už dosť, ja sa potrebujem vyspať. Hej, a nevolajte ma kvôli hlúpostiam. Teraz som to povedal veľmi hrubo, ja som mu to nikdy tak nepovedal, ale že v tom postoji bolo toto. Keď budete potrebovať niečo naozaj vážne, zavolajte teraz sa stala taká vec, že uh, proste on mi naozaj volal menej a nič sa mu nedialo. Hej, a teraz ja, ja som sa od toho oslobodil, lebo ale viem si predstaviť, že niekto by bol taký dobrák, že by tam chodil aj 10 krát za noc, ráno by bol nevyspatý, šiel by autom unavený, havaroval a má problém. Ale potom sú iné veci, kde som si ja narobil problémy, napríklad tým, že máme reláciu v slobodnom vysielači. Hej, že e, ľudia sa dozvedeli, že ja som v tomto rádiu, že tam chodí Kotleba, hentaký, hentaký. A ja som sa dostal na čiernu listinu, kde, kde ja som sa necítil byť, lebo ja sa necítim byť e, ani podporovateľom Kotlebu, ani nikoho iného, ani Norberta Lichnera, ktorý to zakladal, že moje vnútorné nastavenie je iné než ich. Ale vysielač mal nejakú proste, nejaký dres oblečený, a ja som stal pred rozhodnutím, že, že čo mám robiť, tak, tak nebudem chodiť do vysielača, budem chodiť do vysielača. Hej, že, ale ja som sa rozhodol, že budem chodiť do toho vysielača aj napriek tomu, že z toho bude mať újmu. Že, neviem, prídem o zákazky pre kostoly niektoré. Ale ja som sa rozhodol, že pre mňa táto cesta má hodnotu odvodil som svoje zotrvanie vo vysielači vo vzťahu k životnému poslaniu, ktoré mám, že chceme spolu, chcem spolu s vami a našimi posluchačmi zdieľať tieto hodnoty aj napriek tomu, že, že bude mať újmu. Ale ale to už nie je tá újma, že ako keď chodím za újom 10 krát za noc a neviem, prečo to robím, hoci som, mám pocit, že som využívaný. Že zobral som na seba napríklad v prípade tohoto vysielača to, že proste rád to urobím, že mám, máme tu možnosť slobodne sa vyjadrovať napriek tomu, že s mnohými reláciami alebo s niečím, čo sa vo vysielači za tie roky dialo, absolútne nemôžem súhlasiť. Ale napriek tomu tá, tá možnosť slobodne povedať to, čo prežívam, cítim, mi stála za to a odvodil som z vlastného vzťahu k svojmu poslaniu, k svojim darom, že chcem túto obetu urobiť. Aj napriek tomu, že by som prišiel nie že o veľa zákazník, ale o všetky zákazky. Alebo o zamestnanie. Ja som sa uchádzal o zamestnanie a áno, áno a nakoniec, že nie. A ja som zistil, že, že proste si ma preklepli, že ja som v dezinformačnom rádiu a podobne. A potom som z hodou okolností to zachránil, ale, ale to je tá obeta, ktorú by som proste urobil, ak ma chápete. Ja rozumiem, rozumiem. Hej? Ale to už nie je tá obeta, teda ja by som túto obetu urobil, aj keby som akože poškodil sebe alebo rodine. Lebo to považujem za niečo nesmierne významné vo vzťahu k hodnotám, o ktorých hovoríme. Áno, že, že nepovedal by som si, ja sa mám mať rád, ja sa nejdem pošpiňovať, nejdem ja v takomto rádiu nič robiť, proste budem mať svoj čistý štít a budem rád, že, že ma, mám sa rád a mám prácu, mám peniaze, mám všetko. Takže ja som to neurobil. Áno, a na, ale ja som rád, že je rádio, že je všetko a takto a že to môžeme robiť tie roky, ale, ale, ale odvodil som ten postoj proste z nejakej chrbtice hodnotovej. Takže Mário, neviem, či som vám aspoň trošku odpovedal, ale... No to, to máš určite mne, verím, že aj našim poslucháčom som chcel počuť taký konkrétny príklad, že aby som v tom bol úplne zorientovaný a súhlasím úplne. To znamená, že človek, keď naozaj má k sebe vypracovanú takú zdravú, zdravú sebalásku, tak vie vykročiť častokrát aj na cestu, ktorá je trnistá, ktorá vie priniesť nejakú újmu a a niekedy aj zničí Mário, veď vy si zoberte, vy, ste, vy tiež máte prácu, môžem to povedať, vy ste to už spomínali, ste policajt. Teraz vy tiež idete do nejakého rizika, že v zamestnaní si niekto povie, a to je ten Mario Kováčik, čo je v tom, v tom dezinformačnom rádiu. Ale idete do toho s presvedčením, že sám viete, za akým úmyslom to robíte, viete, o čom rozprávame, že sú to hodnoty, za ktoré sa viete postaviť. A idete z tej zóny do toho rizika, že, mhm. že kto vie, tak možno vás niekto odsúdi. Áno, ale nebudete teraz e, taký hlupák, že by ste sa niekým nechali osobne využívať až tak, že z toho ochoriete. A toto je to, čo vravím, že to, ten správny postoj k láske, k sebe, láske k sebe sa dá odvodiť iba toho, že spoznám e, vlastne os svojho života, chrbticu, zmysel svojho života, hodnoty, ktoré považujem za cenejšie, nie som ja a, a, a vo vzťahu k ním odvodzujem to, nakoľko sebe, dajme tomu, urobím radosť, ale aj budem pre tie hodnoty trpieť. Ale viem, že ak aj trpím, tak je to preto, že je to viac, než som ja a moje, moje blaho, že je to pre budúcnosť, proste pre ľudí, ktorí tu prídu po nás. Pekne povedané. No Mario, no akože ťahám to z rukáva tu, lebo ja proste viete sám, že ani vy, ani ja, my sa týmto neživíme, každý z nás sme v práci, prídeme domov unavení a nemáme kedy robiť prípravu na 3 hodiny, ale mhm. snažíme sa tým našim poslucháčom hovoriť tak, jak to zo srdca vychádza. Niekedy to, niekedy priamo čiaro, Ale, ale od srdca. No, ale odozdať ten obraz že už či to povieme pekne alebo menej pekne, e, viac gramaticky alebo menej gramaticky správne, to už nemôžeme riešiť, lebo by sme potom žiadnu reláciu robiť nemohli, ale, ale ide o odozdanie obrazu. A ja skutočne si prajem, aby aj touto reláciou, keď si naši poslucháči to vypočujú, aby, aby e, aby si položili tú otázku, že či vôbec vieme, na čo sme tu, že, lebo ak nie, potom nám nezostane nič iné, iba, iba sa hlúpo obetovať alebo hlúpo zbožňovať seba samých. Už nám potom nezostane nič iné. A verte, že, nie že verte, no proste pozorujte, že veľmi veľa aj tzv. duchovných ľudí, ktorí hovoria o duchovnom osvietení, tak sú hlboko zranení ľudia a proste topia sa v tom močiari lásky. No. No. Takže dneska prísne, čo? <laughs> Nie, nie, dobre, dobre Tomáš, ja si myslím, že veľmi, veľmi pekne. Veľmi pekne. Sú to hlboké myšlienky, na ktorými sa človek naozaj musí zamyslieť na to, aby, aby to vedel správne uchopiť a ja si myslím, že stojí za to nad tým považovať, pretože od toho sa odvíja úplne všetko v živote a Súhlasím s vami úplne so všetkým a je to, je to vidieť aj, e, že že v tom akoby ako ľudia vo všeobecnosti tápeme, pretože tých zranení a tých nešťastí z toho, ako sme niekedy využívaní, zneužívaní, moc to vidieť na rodičoch, ktorí obetujú vlastný život e, kvôli deťom a potom v istej fáze akoby prichádzajú na to, že tie deti si to nevážili a sú z toho veľmi sklamaní, nešťastní a všetko to vyplýva práve z toho, že nemáme túto vec uchopenú správne. No, no Mário, ja som sa stretol s jedným pacientom, čo už, už všetky bedrové klby, ktoré mohli mu vymeniť, tak mu mali vymeniť a ten posledný klb, tak on a mi vraví vo výťahu, ja som taký dobrý človek a toto. A ja viem, a čo vy ste taký dobrý človek, že čo ste robili v živote? Ja som, ja neviem, štyrom deťom domy postavil. Hej. Takže ten sa tam úplne zničil, preťažil No a toto nie je tá, tá a dobrota, nie je teraz e, opakom, že povedať si a ja budem na seba dbať. Nie, základom je pochopiť, že prečo si na zemi človeče, že aké máš najvyššie poslanie a od toho odvoď, do akej miery môžeš sa venovať deťom, do akej miery tomu a tomu, aby si naplnil zmysel života. A toto samo človeku napovie, že nemôžem predsa e, štyrom deťom domy postaviť, ak píšem nejakú knihu alebo niečo robím, že, že prirodzene sa človeku úplne ujasní v tých daných životných situáciách, že aká, aká môže byť miera jeho pomoci a angažovanosti pre okolie. A niekedy je veľmi veľká, niekedy sa ukáže, že tu už nie, treba tú silu dať inde, ale človek v tom už potom tak nevajata, už v tom tak nelieta úplne nevedome, ale úplne presne a jasne vie, od čoho odvodzuje svoje postoje. A toto je veľmi dôležité, že vedieť, e, vedieť, od čoho odvodzujem vzťah. Že my, my vlastne nemáme tú veličinu, od ktorej odvodzujeme vzťah, ale odvodzujeme hlava, nehlava. Mm. No, a takže potom, potom máme pocit, ako už robíme dobre, ako dbáme na seba, ako dbáme na, aby sme dlho mohli dávať, ale zase nás ten čer nahnal eh, do, do, do toho istého košiara z druhej strany eh, cez, cez tú opačnú dieru v plote. Hm. Je to tak. No, mm. takže Mário, ja dnes už asi zo seba nič múdre nedostanem. Eh, to všetko, čo som chcel povedať, som vystrelil zo seba. Naozaj som rád, že uh, to teraz bude letieť vesmírom a budú ľudia nad tým premýšľať a budú aj nesúhlasiť a tak ďalej, ale to nevadí, hlavne nech nad tým premýšľajú aj z tohto uhla pohľadu. No tak teším sa Tomáš z toho, verím, že to tak bude a že ten dosah na to okolie bude veľký a v každom prípade, že to bude veľmi silný podnet na to, aby sme hľadali tie vlastné cesty, pretože naozaj je to kľúčová vec, od ktorej sa potom všetko odvíja. Tomáš, ja sa veľmi teším, tiež si lahnem a budem ešte chvíľku premyšľať nad tým všetkým a budem sa snažiť tomu ešte viacej tak do hĺbky viac porozumieť. Mário, používame slova, ktoré niekedy sú dosť hrubé na vyjadrenie takýchto veľmi jemných obsahov a, a niekedy len takých citov alebo pocitov. E, sú veľmi hrubé, ale verím, že pri dobrej vôli e, sa vzájomne pochopiť, to jednoducho, to jednoducho sa, sa, sa tie naše vzájomné svety všetkých ľudí, našich poslucháčov k sebe priblížia. A ja sa môžem míliť, ja teraz to rozprávam tak plamenne, presvedčivo, ale moje názory sa permanentne vyvíjajú, menia, aktualizujú, tak zatiaľ to vnímam takto a zatiaľ si za tým veľmi stojím, pretože v tomto pohľade nie je pohrdanie seba samých, v tomto pohľade je, je, je kľúč k rozpoznaniu, kde je obeta hlúposťou a kde je posvetnosťou. Mm-hmm. Rozumiem. Tomáš, tak čo? No nič, rozlúčiť sa Mário a tešiť sa na ďalšie stretnutie osobné, aj takéto na diálku. <laughs> No, budem sa veľmi tešiť, takže milí posluchači, prežite ešte príjemný večer. Lúči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kováčik. Krásny večer. až na poslední stránku. Chci napsat to slůvku, co mi svítí jak slunce do mých malavých dní. Na tu poslední stránku, co počmárat zbývá kolem nakreslím kvítí nebo sníh. Na té poslední stránce bude jen jedno slůvko mým nejtěžším písmem z první A na džinak všechna ta hejna. Dětí učit psát krásně, kdybych to nezvládl. lhát. Všechna slova svých písní bych napsal tím slůvkem. Tak chápeš, jak spěchá se ho vzdát.